Aktar rimarki l-Onorevoli Karm Subonici. Eh, grazie ħafna, Mr. Speaker. Mr. Speaker, naħseb illi il-poplu issa wara dawn il-jim kollu eh, ta' diskorsi fil-Parlament naħseb qiegħed jirrealizza ħaġa fundamentali u kbira Li hawnhekk qegħdin niddibattu mozzjoni li mhijiex sostnuta, mozzjoni li ma fiha xejn ebda sustanza, mozzjoni li fir-realtà hija magħmula b'insensittività politika kbira. U ngħid dan għax hija mqiegħda propju f'mument politiku f'mument ekonomiku ta' dal-pajjiż meta ż-żewġ naħat tal-Kamra għandhom iħarsu iktar lejn l-interess nazzjonali milli lejn l-interessi partiġjani taż-żewġ naħat tal-Kamra. Kull pajjiż fl-Ewropa quddiem id-diversi problemi li għandu ekonomiċi, Flok ra l-Oppożizzjoni u l-Gvern ma jingħaqdux flimkien, ra anzi għaqda bejn żewġ naħat sabiex jassigura illi l-poplu jibqa' jimxi 'l quddiem. U rridu ngħidu illi tul l-aħħar sena li kellna, il-Gvern żamm 'il quddiem il-prijoritajiet tiegħu b'mod mill-iktar ċar, b'mod mill-iktar dirett. Il-għala? għax is-sena li għaddiet il-Gvern ikkonċentra mod partikolari sabiex iżomm l-ekonomija għaddejja, iżomm l-ekonomija għaddejja f'xenarju verament diffiċli. Il-għala, għax l-ekonomija ta' pajjiżna sabet li l-annifisa. Bil-parti ta' taħt u l-parti ta' fuq tal-Mediterran, it-tnejn it-tnejn edin fi kriżi. L-Italja, il-Greċja, Spanja, il-Portugal, taħtna, it-Tuniżija, il-Libja u l-Eġittu. Dawn kollha affettwaw is-sitwazzjoni ekonomika ta' kulħadd, kulħadd mar lura, mentri aħna, minkejja d-diffikultajiet kollha, bqajna pajjiż illi mxejna 'l quddiem. Nitkellmu fuq l-impjiegi, ma mhux biss l-impjiegi. L-impjiegi huma s-sinjal ċar li l-ekonomija mixja 'l quddiem. Baqa' l-investiment, baqa' t-tkabbir ekonomiku. Fl-istess ħin il-Gvern żamm bħala prijorità għalih illi jassigura li dak li għaddej fil-pajjiż ġirien tagħna l-Libja jittrattah bl-attenzjoni, bil-kura illi mhux biss ikun protagonista f'dak li qed jiġri hemm isfel, imma li hu wkoll ikun xprun, ikun promotur ukoll ta' bidla hemm isfel. U naħseb li l-investiment li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fix-xogħol bħala gvern se jservu iktar il quddiem Żgur mhux forsi, il-poplu quddiemu għandu Gvern li jirnexxilu minkejja d-diffikultajiet kollha, minkejja l-maltempati kollha ekonomiċi, finanzjarji illi rat l-Ewropa, li qed tara d-dinja, iżomm dal-vapur għaddej, iżommu għaddej jagħmel ix-xogħol tajjeb. U rridu nfakkru illi diversi stati Għaddew minn mumenti ibsin ta' awsterità. X'għamlu? Naqqsu l-impjiegi, naqqsu s-servizzi soċjali, daħħlu kwantità kbira ta' miżuri illi jżidu t-taxxi n-nies, naqqsu l-infiq u qed jaraw biex iduru lejn dak kollu li hu possibbli biex jikkontrollaw l-ispiża nazzjonali tagħhom. F'dal-pajjiż, għall-kuntrarju ta' ħaddieħor, żammejna għaddejjin Żieda fl-impjiegi, ma keċċejniex nies, is-servizzi soċjali, komplejna nkabbruhom, mhux biss il-miżuri ta' awsterità l-Oppożizzjoni tridna nagħmluhom u aħna qegħdin il-ħin kollu noqogħdu attenti biex nagħmlu biex ma nagħmluhomx għax propju huwa vitali għal dal-poplu li nħallu dak l-ispazju ekonomiku neċessarju biex jibqa' t-tkabbir. Dan il-Gvern irnexxielu tul dan iż-żmien kollu jimxi b'għaqal kbir u dal-għaqal huwa kollu frott tal-intelliġenza u l-mod tajjeb ta' kif il-Prim Ministru li għandna qiegħed imexxi. U din hija evidenti quddiem għajnejn il-poplu. Llum il-poplu għandu quddiemu żewġ realtajiet, hemm dawk li qegħdin fid-dinja jipprovaw iżommu l-affarijiet għaddejjin, jipprovaw jieħdu l-miżuri t-tajbin biex il-pajjiż jibqa' jimxi 'l quddiem, u fuq in-naħa l-oħra hemm min kulma qiegħed iħares huwa biss illi jgħix fil-fantażija illi jieħu l-poter f'idejh. Dak li qegħdin niffaċċjaw aħna qed niffaċċjawh mhux għax Hawn aħna, ikun hawn min ikun hawn fil-Gvern irid jiffaċċa l-problemi li hawn fil-pajjiż u fid-dinja, imma mhux dik li hija importanti imma hija importanti l-metodu, l-approach u d-deċiżjonijiet li jittieħdu sabiex filwaqt li inti tipproteġi lill-poplu, filwaqt li inti tibqa' tassigura l-ġustizzja soċjali għaddejja, fl-istess ħin tieħu dawk il-miżuri ekonomiċi li jagħmlu l-ġid. imexxu l quddiem l-affarijiet. Aħna maħniex qegħdin hawn biex noqogħdu noġbu lin-nies li huma fl-ekonomija, aħna maħniex qegħdin hawn biex noqogħdu ngħidu kemm aħna tajbin illi ikkontrollajna kollox, aħna qegħdin hawn biex immexxu għal ġid sħiħ tal-pajjiż kollu. U dak li qiegħed isir min-naħa tagħna. U allura f'dan il-mument, propju f'dan il-mument meta kulħadd jaf fl-Ewropa l-inkwiet kbir li hemm, meta kulħadd jaf li rwiefen kbar li hemm, aħna ġo dal-pajjiż moħħna f'affarijiet kompletament differenti u dan jixhed żewġ affarijiet. L-ewwel jixhed kemm l-Oppożizzjoni hija maqtugħa mir-realtà. It-tieni kemm fir-realtà il-Partit Nazzjonalista, il-partit fil-gvern, irnexxielu jieħu dawk il-passi neċessarji biex iżomm il-pajjiż miexi 'l quddiem u jżommu fuq it-triq fuq it-triq it-tajba biex jagħmel l-affarijiet kif għandu jagħmilhom. Waqaf il-Gvern għamel erba' snin ta' ħidma. Il-Gvern f'dawn l-erba' snin ma waqafx jaħdem dal-Parlament waqt qed niddiskutu dil-mozzjoni għandu quddiemu lista twila ta' bozzi ta' liġijiet li huma pendenti li qegħdin hemmhekk apposta biex iressqu iktar il-quddiem il-ġid tazzjonali. Il-Gvern huwa mimli b'miżuri illi permezz tagħhom qiegħed iħares kull darba li jmexxi 'l quddiem dal-pajjiż għal dak li verament għandu bżonn. U bir-rispett kollu, jiena smajt il-Kap tal-Oppożizzjoni jitkellem fid-diskors tiegħu ta' nhar il-Ħadd u bqajt skantat kif F'erba' snin qisu ma nbidel xejn. Bqajna fl-istess sitwazzjoni, jiġifieri bqajna fil-pajjiż tal-fatati, fil-fairy land. Kemm jiena tajjeb, kemm jiena ġej minn minn familja tajba, kemm jiena tifel ħelu, kemm jien tal Dawn huma affarijiet merti tiegħu, però llum, illum, wara erba' snin li hu Kap tal-Oppożizzjoni, wieħed kien jippretendi li l-Kap tal-Oppożizzjoni almenu, speċjalment in vista ta' dil-mozzjoni tal-lum, li jiġi pakkett ta' affarijiet, ta' proposti, ta' ideat, ta' dak li forsi aħna m'aħniex qegħdin naraw, ta' dak li forsi m'aħniex qegħdin nagħmlu tajjeb. Imma dak kollu baqa' ma sarx u minflok qegħdin ngħixu kontinwament f'din l-aspettattiva ta' realtà illi l-Gvern jikkumbatti l-problemi u l-Oppożizzjoni moħħha biex tara l-possibilità li f'xi mument jew ieħor tkun tista' tkun tista' Eh, tipprova tieħu f'idea r-riedni ir-riedni tal-gvern. Naħseb li dal-gvern u dan li l-poplu għandu quddiemu mexa programm tajjeb, mexa diversi passi intelligenti il qudiem għamel liġijiet verament tajbin U hawn dan kuntrast fit-tmexxija tal-lum bejn il-Prim Ministru li baqal b'attenzjoni u preparazzjoni għax l-esperjenza hija mhux biss vitali imma determinanti mhux biss għall-ħajja politika sħiħa imma f'dal-mument partikolari. F'dal-mument partikolari l-esperjenza hija importanti għall-pajjiż kollu tagħna, hija importanti Sabiex inkomplu nimxu 'l quddiem ara ma jmur xi ħadd jaħseb illi r-riedni tal-poter, il-diffikultajiet tal-istat li għandna jistgħu jiġu solvuti b'miżura waħda, jew b'żewġ miżurijiet, jew b'xi proġett wieħed, jew xi b'żewġ proġetti. Tant illum il-pajjiż mexa 'l quddiem, tant sar kumpless it-tmexxija tal-istat, l-amministrazzjoni tal-istat, li hemm bżonn esperjenza u intelliġenza. U f'din il-linja m'għandix dubju illi il-Prim Ministru huwa l-persuna adatt fil-mument adatt. Huwa l-persuna li għandu l-formazzjoni t-tajba, huwa l-persuna li għandu l-valuri t-tajba, huwa l-persuna li irnexxielu minkejja dak kollu li rajna jagħmel erba' snin illi f'dawn l-erba' snin imxejna 'l quddiem. Ma mxejniex lura, għadha m'għandniex il-kriżijiet li għandu ħaddieħor, il-għala? Għax hu fir-responsabbiltà u fl-abbiltà li għandu rnexxielu jmexxina, jixprunana kollha 'l quddiem. U rrid ngħid, Mister Speaker, illi l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li kien hemm leblieba kbira għaliha biex issir hija mozzjoni li minnha nnifisha tixhed illi l-Oppożizzjoni ma tix qed issib xejn ħażin fil-konfront tal-Gvern, għax il-mozzjoni hija xotta daqs il-frawli kif ngħidu ma sentenza waħda sentenza waħda li fiha tiddikjara li hemm sfiduċja fil-gvern, il-bqija m'hemm xejn iktar fiha, m'hemmx laqqas xi forma ta' raġunament ta' motivazzjoni għaliha din id-deċiżjoni. U naħseb illi f'din il-linja il-poplu kollu qiegħed jara differenza bejn naħa tal-gvern u naħa tal-oppożizzjoni In-naħa tal-Gvern li hija responsabbli, in-naħa tal-Gvern, in-naħa tal-Oppożizzjoni moħħha f'affarijiet oħrajn, fl-aħħar tal-ġurnata Mister Speaker, hemm dejjem ix-xena ta' dik l-omm ta' Salamun bejn żewġ ommijiet li jersqu quddiemu, aħna rridu l-ġid lit-tarbija Malta, aħna nibqgħu nagħmlu l-affarijiet tajbin u nsegwu l-linja ta' dik l-omm tajba u għalhekk Mister Speaker jiena wkoll ħa nivvota kontra din il-mozzjoni. Grazzi.